Հայրենակիցներ այսօր հունիսի 10-ը օրը չորեքշաբթի Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախ է հանդիպման արդիվ։ Մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հագեցած կլինի ցես հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Այսօրվա մեր ծրագրում երեք Valex Garden հյուրանոցի դահլիճում մեկնարկել է խոսենք շիզոֆրենիայի մասին թեմայով բժիշկների եւ բուժքույրերի վերապատրաստման երկօրյա սեմինար դասընթացներ։ Մանրամասները Վանիկ Նոյկոյի պատրաստած սյուժեում։ Հերախոսակապ Քաշաթաղի շրջանի հետ։ Skype-ը զորամասերում ծրագիրը վերսկսվել է եւ արդեն մշտական հովանավոր ունի։ Այսօր դուք կլսեք Քնարբաբանի պատրաստած սյուժեի կրկնությունը։ Նրա զրուցակիցն է Արցախի քրթական հիմնադրամի նախագահ Վլադիմիր Գրիգորյանը օրվա հրաժամը կամ փոփեն կորացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության սոցիալական հոգեբուժության համաշխարհային ասոցիացիայի եւ Sanofi Aventis Group-ի միջև 2014 թվականին ստորագրված հանրային մասնավոր համագործակցություն Հայաստանում հոգեկան հիվանդությունների դեմ տարվող աշխատանքները բարելավելու նպատակով համագործակցության հուշագրի շրջանակներում Ստեփանակերտի Valex Garden հյուրանոցի դահլիճում 3 մեկնարկել է խոսենք շիզոֆրենիայի մասին թեմայով բժիշկների եւ բուժքույրերի վերապատրաստման երկօրյա սեմինար դասընթացներ Վերապատրաստման ծրագիրն Արցախում իրականացնելու գործին աջակցում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը։ Խոսելով նախաձեռնության գաղափարի ցակման եւ նպատակների մասին, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի հոգեբուժության ամբիոնի վարիչ Արմեն Մելիք Փաշայանը ներկայացրեց նաեւ առաջիկա անելիքները։ Միջոցառման մասին կարող եմ ասել հետևյալը 2014 թվականի փետրվար ամսին Հայաստան Հանրապետության առողջապահության նախարարությունում կնքվեց մեմորանդում երկկողմանի առողջապահության նախարարությունը, Սանոֆի ընկերությունը եւ համաշխարհային սոցիալական հոգեբուժության ասոցիացիայի կողմից ծրագրի նպատակն է կրթել թանուր պրակտիկայի բժիշկներին, պայքարել ստիգմայի դեմ եւ այսօր գտնվում ենք Լեռնային Ղարաբաղում, Լեռնային Ղարաբաղի առողջապահության նախարարի դիտությամբ, որտիսի նույն ծրագիրը կազմակերպենք այստեղ։ Ովքեր եք այստեղ։ Այստեղ Սանոֆի ընկերություննա եւ մեմորանդումը երբ կնքվեց նշանակվեցին փորձագետներ, ովքեր կազմակերպում են դասախոսությունները, այստեղ նաեւ գտնվում է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի հոգեբուժության ամբիոնը, ամբիոնի աշխատակիցները, ովքեր են դասընթացին մասնակցելու, ովքեր են հրավիրված Դասընթացին մասնակցելու են ընդհանուր պրակտիկայի բժիշկները եւ բուժքույրերը։ Ծրագրի շրջանակներում ինչ եք նախատեսում։ Այսօր բավականին լայն ինտեգրում է գնում հոգեբուժությունը, ինտեգրվում է ընդհանուր բժշկության մեջ եւ ընդհանուր պրակտիկայի բժիշկները շատ հաճախ հանդիպում են հիվանդներին, առաջին հերթին իրենք են հանդիպում, դրանից հետո նոր հոգեբուժները եւ ճիշտ կլինի, որpիսի նրանք էլ իմանան որոշ սկզբ իրավունքներ, որոշ նրբություններ, ինչպես աշխատեն, ինչպես վարվեն, ինչպես ուղղորդեն հիվանդներին։ Արցախում թեման ակտուալ է թեման ակտուալ է ամբողջ աշխարհում։ Այստեղ էական չի, Արցախում է, Հայաստանում է, Եվրոպայում է, խնդիրը կա ամեն տեղ։ Սա պայմանավորված է ստիգմայով, խարանով, պիտակավորման եւ Մարդիկ անհարմար են զգում, խուսափում են դիմել հոգեբուժին, խուսափում են գնալ հոգեբուժարան եւ շատ հաճախ նրանք դիմում են ընդհանուր պրակտիկայի բժիշկներին, թերապևտներին եւ եթե այդպես է փորձենք ուրեմն նրանց էլ ուղղորդենք, հասկացնենք եւ նրանք էլ կարողանան հարազատներին բացատրել ինչ կերպ հիվանդությունը, ինչպես վարվեն հարազատները, ինչպես պահեն, ինչպես խուսափեն բազմաթիվ այլ խնդիրներից։ Ծրագրի համակարգող Տիգրանոյի Էկմեկչյանը նշեց, որ վերապատրաստման դասընթացը նպատակողված է լինելու շիզոֆրենիայի դեմ պայքարին, առողջության առաջնային պահպանման ողակի մասնագետների, բժիշկների եւ բուժքույրերի հոգեբուժների ընդգրկմամբ, հիվանդների եւ նրանց ընտանիքների հանրության իրազեկվածության աստիճանը բարձրացնելուն եւ հիվանդների պատշաճ բուժման համար հիմնական խոչընդոտ հանդիսացող նախատրամադրվածությունն ու խարանը հաղթահարելուն։ Տիգրանու Եկմեկչյանի խոսքով դասընթացին մասնակցող բժիշկ բուժքույրերը հնարավորություն կունենան կոնտակտային տվյալների փոխանակմամբ ցանկացած պահի դիմել Երևանի Մխիթար հերացուանվան բժշկական համալսարանի համապատասխան մասնագետներին եւ ստանալ իրենց հարցերի պատասխանները։ Երբ որ կազմեցին այս ծրագիրը, հաշվի առան, որ ասեն ժամանակի ընթացքում բացատրեն փոփոխությունների թիվը, մասնակիցներ ունեն, բայց որովհետև այս ինստիտուտն ամենակարևոր փուլը իրազեկությունն է, մարդկանց իրազեկությունը բարձրացնելով նվազեցնում ենք հիվանդության հանդեպ խնդիրները եւ մոդեցումը ուրիշ ձևի է եւ ուժումը հնարավոր է երկար գնիչան։ Այսինքն մարդիկ ասում են, որ լուծում կա։ Մենակ խոսեք դրա մասին։ Իսկ մենք չենք խոսում։ Մենք ունենք մեր գենետիկ այդ ամբողջ տրադիցիոնալ ավանդության։ Եվ դրա համար տասնտասները առաջնային օղի բժիշկների համար, այսինքն թերապևտները, հյուրերում եղած են միակ մասնակետը, որ աշխատում է եւ մատի դնում են իր ամոթ։ Եթե ինքը չգիտի ովքեր ինչ հիվանդության է կորզում, չի կարողանա այդ հիվանդին։ Նույնը բուժքույրը։ Այլ բուժքույրը եթե իմանա, որ որ իրամոտ ծնորդ կա, ինչ որ խնդիր ունի, ես այդ անպայման ուղարկեմ Ստեփանին, այսինքն փաստակերի մոտ։ Դրանով մենք կարող ենք ինչ որ շապով այդ մարդկանց օգնել եւ նաեւ մոդեցումների ծածկությունը, որ ինչի համար այդ հիվանդի իրավունք ունի ինտեգրված լինելու մեր հասարակության մեջ, ինչի իրավունք ունի աշխատելու, ինչի մասի պիտի վախենան Իրանից, ինքը դիվահարվածի, ինքը բնակավոց, իսկ սովորական մասը, որ ուղղակի օգնության կարիք։ Դա է հիմնական մեր նպատակը։ Բոլորս էլ գիտենք, որ օկեբուժների թիվը դժբախտաբար գնալով պակասում է։ Առաջնային օղակը մի քիչ ավելի ամրացնելով, ավելի դիտակ դարձնելով, մենք կարողանանք դրանով ավելի շուտ հայտնաբերել հիվանդներին, ավելի շուտ բուժել փորձել, որովհետև մենք հավատում ենք, որ եթե ժամանակին եւ շուտ հայտնաբերվի, հիվանդության արևմտյան երկարատև է եւ դրանով ասում ենք, որ ինչ որ չափով բուժվում է։ Աշխատելու եք պրոֆեսորների հետ, աշխատելու եք ամբիոնի հետախոսների հետ, իրանք հետ խնդրում են կապ հաստատել։ Ինչ խնդիր կունենաց առանց երկու անգամ մտածելու իրանց հետ կապել, որտեղ իրանք ուզում են որ այս ծրագիրը, որը Երևանում փորձ ցույց տվեց, որ բավականին հաջող է, ձեզ մոտել իհարկե մեծ հաջողություն կստի։ Հույս ունեմ, որ ինչ-որ մի փոքր բանում մենք էլ մեր լոման կունենանք։ Նշենք, որ վերապատրաստման դասընթացը վարում են Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի դասախոսները։ Դասընթացի ավարտից հետո 50 մասնակիցները կստանան համապատասխան սերտիֆիկատներ։ Służę patrastele Vanik Novikova. Քեզ այդքան սիրեցի Քո սիրով ես այնքան տարվեցի Ախ ինչու Քեզ այդքան սիրեցի Քո սիրով ես այնքան տարվեցի Ու կյանքում քեզնից խոս չլսա Քո սիրով ես այսպես ալեզի ու կյանքում քեզնից խոս չլսա ու սիրով ես այսպես ալեզի չեմ ուզում սիրուն ջան չեմ ուզում Չեմ ուզում կացեր բալայինս է Անգատար ավարտից հերացած թերթի պես հայացքս դեպի քեզ եմ արել հերացած թերթի պես հայացքս դեպի քեզ եմ արել մոխյանքս քեզ եմ ես նվիրել բայց քեզից ոչ մի սեր չեմ տեսել ոչ կյանքս քեզ եմ ես նվիրել բայց քեզից ոչ մի սեր չեմ տեսել չեմ ուզում սիրուն ջան չեմ ուզում որ դու ել կախսեր Եթերում կարծիքն օրվա հունիսի 10-ի թողարկմամբ մեզ կարող եք լսել երկուշաբթից ուրբաթ 15-ից 20 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Այժմ լսենք Խաշաթաղի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրա Բրքոյանին։ Երկու 2014-2015 տարվա ավարտին Քաշաթաղի շրջանի 51 անվակրթական դպրոցներից միայն 29-ն ունեն 9-րդ դասարան, որն ավարտում են ընդամենը 78 աշակերտ։ 12-ամյա կրթության ծրագրի շրջանակներում այս աշակերտներն առաջին են, որ 5.5 տարեկանում ընդունվեցին առաջին դասարան։ Այս է պատճառը, որ ամեմատած անցած տարիների 9-րդ դասարանցիների թիվը քիչ է։ Հունիսի 10-ին շրջանի 5 քննական կենտրոններում կայացավ ավարտական քննություն մաթեմատիկա առարկայից։ Բերձորի Վահան Թեքեյանի անվան թիմի մեկ միջնակարգ դպրոցում քննություն անցնեցին նաև Բերձորի Վահան Զապիկյանի անվան թիվ 2 Խարեգահի Սուսի Սերոբ Հանեյանի անվան Սոնասարի Սամսոն Կուրեյանի անվան միջնակարգ եւ Օչանցի Ազատ Վարդանյանի անվան հիմնական դպրոցների թվով 23 աշակերտ։ Քննական կենտրոնի ղեկավար Բեծորի թիմի միջնակարգի տնօրեն Անահիտ Քոսակյանը տեղեկացրեց, որ նույն աշակերտներ Արյուս լեզվի քննությունից բոլորն ստացել են դրական գնահատական։ Իրենց կրթօջախի 9 աշակերտներից 18 միավոր է ստացել Ասմիկ Մարտիրոսյանը, Նոնա Սահակյանը 17 Երձորի թիվ 2 միջնակարգի ներորդ դասարանի 9 աշակերտներից համեմատաբար բարձր 16 միավոր ստացել է Տիգրան Մատինյանը։ Տերնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության գնահատման և թեստավորման կենտրոնի ներկայացուցիչ Արայիկ Պետրոսյանը նշեց, որ կենտրոնում աշխատանքները լավ են կազմակերպված։ Աշակերտները եկել են ժամանակին, որ հետ նաև աննախմբի անդամների աշխատանքից։ Սերբ վարչակազմի աշխատակազմի կրթության բաժնի վարիչ Վարդուշ Մովսյանն տեղեկացրեց, որ քննական կենտրոններ են գործում նաև Կովսականում, որտեղ քննություն են անում նաև Միշնավան քաղաքի եւ Վանի, Ծոփաձորի, Ալաշկերտի 9-րդ դասարանցիները։ Այգովիտի միջնակարգ դպրոցում քննչյանն մասնակցում է նաև Սարատակի, Իշխանազորի, Հայկազյանի, Գումարիի Ծակաբերդի աղավնական եւ Ուռեկան աշակերտները։ Եվս երկու կենտրոն գործում են ուսային թևում Մոշաթաղում, Միրիկի Տանձուտի եւ Լեռնորովիտի դպրոցների ընդգրկմամբ եւ բարդություն։ Խազարապետի Վաղազան Վաղազինի Արտաշավի եւ Բազմատուցի դպրոցներով։ Խոսելով աշակերտների քննական արդյունքների մասին Վարդուշ Մովսյանը նշեց, որ ամեմատաբար անցած տարիների արդյունքները ցածր են։ 4 աշակերտ շրջանից չեն ավտարել դրական շեմը։ Հիմնական պատճառն այն է, որ այդ աշակերտներն ավելի փոքր տարիքից են դպրոց աջակել, որն էլ իր բացական ազդեցություն է թողել, ավելեց Վարդուշ Մոսիկյանը։ Հերախոսագծում Զոհրա Բրկոյաններ երկուսից ծնված մի սեր ինձ ու քեզ նայող աչքեր փանում են մեր սպասված մեծ երազանք քեզանով է որ ապրում ենք զգում ենք կան աշխարհում կա լույս մի բան լույս աշխարհ եկած փոքրիկ հեքիաթը որ դարձնում է կյանքը ջինջ իրենով են ալացնում ամեն ինչ մարդուն աստծոց մի մեծ պարք է փոքր արե կյանքն է դառնում սավոր մի սեր քեզ միշտ սпасող աչքեր ցանկանում եմ քո կյանքում լացնանցնի մի վարքյանում չքվի թող ու դիրոջ լույսին ներքո կհարթես ճանապարհը միշտ քո

Մանկությունը սպարս ու ջիչ Սերիմ երկնային դեմքով Արեգար դու իմ անուշուջ եմ հոգով Մարդուն աստուց մի մեծ պարք է Հոգր արեգար զորամասերում ծրագիրը վերսկսվել է եւ արդեն մշտական հովանավոր ունի։ Այսօր դուք կլսեք քնարբաբանի պատրաստած սյուժե կրկնությունը։ Նրա զրուցակիցն է Արցախի քրթական հիմնադրամի նախագահ Վլադիմիր Գրիգորյանը։ Skype-ը զորամասում ծրագիրը վերսկսվել է եւ արդեն մշտական հովանավոր ունի։ Արցախի քրթական հիմնադրամի նախագահ Վլադիմիր Գրիգորյանի խոսքով ապրիլիս ծրագրին աջակցում է Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությունը։ 2015-ի ապրիլի 1-ից ծրագիրը արդեն գործում է մշտական հիմունքներով։ Շաբաթական մեկ անգամ մենք նախնական պայմանավորում բանակի հետ, որ զորամասը ինքնավորոշ ժամը եւ որ օրը, որից հետո արդեն գնում ենք զորամասում եւ ծրագիրը իրականացնում։ Խոշոր զորամասերը միջև 400 զինծառայող որվա կտրվածքով օգտվում է ծառայությունը։ Փոքր զորամասերում ընդդիլ չկա, մենք միշտ այդ հիմունքներով ենք աշխատում, որ միջև վերջի ցանկացողը զինվորները բոլորը պիտի օգտվեն ծրագրից։ Ու երբեք չի լինում, որ ինչ որ մեկը զինվորների մասին խոսքը կանոնասը բայց չեմ ասել։ Երբ հիշում եմ անցյալ տարվա օգոստոսի սկիզբն էր միկրոպատերազմի ժամանակ մենք գնացինք Եղրիկների։ Երկու օր մնացինք, պլանավորում ենք որ Իրիգում ժամը 5-ին պիտի փակենք գնանք, ստացվել։ Միջև ժամը 9-ը մնացինք, արդեն սարքարունները հավաքում էինք, միած զինվոր եկավ, ամեն ասում բայց չեմ հասցրել։ Զինվորի համար մենք նորից միացրել, ինքը եկավ, խոսեց մոտ 10-15 րոպե ու գնաց։ Skype զորամասում ծրագիրն իրականացում է շաբաթական մեկ զորամասում։ Պարոն Գրիգորյանն ասում է, որ երբեմն էլ զորամասերի հրամանատարներն են խնդրում հյուրընկալվել նաև իրեն զորամասում։ Մայիսի 30-ը դա իրենց նախաձեռնությունն է զորամասի ստեղծման օրն էր։ Խնդրեցին, ասին կարող եք գաք որպես նվեր մատուցեք դիմորներին, ասենք խնդիր չկա։ Տարբեր զորամասերից, որոնք չեն ընդգրկված ծրագրով, ելի զանգում են, խնդրում են, ասում են հնարավոր է, տեխնիկապես հնարավոր է, բայց գումարն են պիտի ծախսի, որտեղ ամեն մի նոր զորամաս միացնելու համար բավական բարձ տեխնիկական լուծումներ պիտի կատարվի, աշտարակներ պիտի տեղադրվի, օրինակ 3-րդ գումարդակում 3 հատ աշտարակ են տեղադրել այնտեղ նույնիսկ խոսանք չկա։ Արևային պանել ենք տեղադրել ու ասենց լրիվ 100% ավտոնոմ աշխատանք։ Աշտարակը աշխատում է ավտոնոմ ռեժիմով։ Մինչ այդ ծրագիրն իրականացնելու պայմանավորվածություն է եղել Պաշտպանության բանակի հետ։ Պարոն Գրիգորյանը ցավով է նշում, որ բանակի հրամանատարությունը մի քանի ամսից հրաժարվեց աջակցել իրենց։ 2014 թվականից սկզբին Պաշտպանության բանակի պայմանագիր է կնքել, որ իրենք գումարներ են վճարել ըստ կատարողականի, այսինքն մենք գնում ենք ամսվա կտրվածքը ուսքան զինվորների հոգում, այսքան գումար են փոխացելու։ Պաշտպանության հրամանատարը հրաժարվել ծրագրից, թե կուստորագրած էր եւ քնիկը դրած էր։ Փաստորեն 6 ամսից հետո ծրագիրը տապալեց, թեկուզ մենք աշխատանք կատարեցինք, նորից ենք ստոպտվել եւ նորից մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունը ներդնել։ Նախարարը դրսից հովանավոր գտավ Հայաստանի մշակույթի նախարարությունն էր, որը համաձայնվեց ֆինանսավորել ծրագիրը։ Skype-ը զորամասերում ծրագիրը մեկնարկել է 2011 թվականին եւ մինչ այսօր գործել է ընդհատումներով։ Վլադիմիր Գրիգորյանն է պատմում, թե ինչպես են սկսել եւ ինչ դժվարություններ են հաղթահարել։ Skype առաջ անգամ 2013 թվականի վերջին են կարել մշակույթի նախարարության նախաձեռնություններ, իրենք են առաջարկել, ասել են նոր տարվա շեմին ինչ նվերանենք զինվորներին, մտածել ենք եւ որոշենք, որ ամենալավը կլինի տեսա կապը ծնողների եւ հարազատների հետ։ Գնացինք, կազմակերպեցինք, ստացվեց։ Ու բավական դրական արձագանք ստացանք, որից հետո որոշեցինք արդեն մշտական հիմունքներով ծրագիրը իրականացնել։ 2012-ին մոտ 7 զորամասերին կազմակերպել ենք, բայց մի շարք տեխնիկական եւ կազմակերպչական խնդիրներ խնդիրներ առաջացան ու մենք հասկացանք, որ դեռ պատրաստ չենք, որովհետև գումարներ պիտի ծախսվեն, ահրելի աշխատանք պիտի կատարվեր։ Երկու տարով փաստորեն ծրագիրը կանգնեց, որից հետո 2013-ի սեպտեմբերի 21-ն էր։ Գնացինք Տոնաշեն տոնաշինում արեցինք մոտ 300 զինվոր օգտվեց, որից հետո ելի ստոպ տվեցինք։ Տարվա վերջին մշակույթի նախարարությունը մոտ 2 միլիոն դրամ գումար հատկացրել, սարքավորներ են ձեռք բերել, այսինքն մենք չենք ձեռք բերել, Արմիկ ընկերությունը իրենց են գումարը փոխանցել, իրենք հաստորեն ամբողջ Ղարաբաղի մասշտաբով վերանորոգել են իրենց սարքավորները, նոր սարքավորներ են տեղադրել, նոր աշտարակներ են տեղադրել, նոր ռադիոմատներ են ձեռք բերել, որի արդյունքում մենք կարողացանք արդեն համարյա թե բոլոր զորամասերում կազմակերպել Skype ծրագիրը ոչ թե 5-6 համակարգիչներ, օրինակ 5 առաջի փուլի ծրագրի շրջանակներում մենք 5 համակարգիչ շատ չեն կարողացել միացնել, որտեղ կա պահավոր փուլեր։ Արդեն վերանորոգումից հետո պահա եղել 20 համակարգիչ են միացրել, շատ ուժեղ էր։ Դա արդեն տեխնիկական խնդիրներ չկա։ Մենք ապացուցեցինք, որ ծրագիրը պատրաստ է։ Հիշեցնենք սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Կորցրած ջերմա կարագասներ Վերցրու քեզ սրտերը մեր մեր լեռներից խաղաղ հովեր Վերցրու քեզ խաչված քարեր ծով դաշտերից ոսկե հասկեր Մեր գիրյոն անմար երկով մեր պապերի կարոտ երկրով հուսո ջերմակ արագաստով հասիր բացծով հույսերից ծնված երաս լողա սարերն ի վեր երկինքն ի վեր ծովերն ի վեր վերցրու քեզ հետ սրտերով մեր լեռներից խաղաղով էր, վերցրու քեզ է խաչմաս կարեր, ծով դաշտերից ոսկե հասկեր։ Մեր գիրիգյոն մար երկով, մեր բաբերի գարոտ երկրով, ուսո ջերման գարագաստով, ասիր բացով։ Վերցրու քեզ է սրտերը երկով ամար երկով մեր բաբերի կարավ երկրով ու սոչեր մարդ արագստով հասիկ վերցրու ես հետ սրդեմ էլ մեր լերնից խախոն էլ վերցրու ես հետ խաչված կարել ծովտաշտերից ոս եհասկել Սո ջերմա արագաստո ասիր ածո Բարեկամներ օրվա մեր հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Այս օրը ծնվել են Ջոն Դոլանդը, անգլացի օպտիկ, Գյուստավ Կուրբան, ֆրանսիացի մեծագույն նկարիչ, Ավգուստ Օտոն, գերմանացի ճարտարագետ եւ գյուտարար, Ստեփան Քիշմիշյանը, ռուսաստանցի զորահրամանատար, Անդրե Դերենը, ֆրանսիացի նկարիչ, գրաֆիկ, թատերական նկարիչ, քանդակագործ, խեցեգործ, Հեյթի Մագդենիելը, ամերիկացի կինոդերասանուհի Օսկարի արժանացած առաջին սևամորթը, Գուրգեն Վանանդեցին, հայ գրականագետ, Հաուլին Վոլֆը, ամերիկացի բլյուզ գիտարահար, շրթահարմոնահար գաղափար երկհան, Սոլ Բելոուն, ամերիկացի գրող, Նոբելյան մրցանակակիր, Ջուդի Գարլենդը, ամերիկացի դերասանուհի եւ երգչուհի, դերասանուհի Լայզա Մինելիի մայրը, Լյուդմիլա Զիգինան, ռուս երգչուհի, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, Էդվարդ Վիլսոնը, ամերիկացի կենսաբան, բնապահպան եւ գրող, Իլյա Գլազնովը, ռուս նկարիչ, Գերհարդ Էրտլը, գերմանացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Վալենտին Սմիրնիստկին, ռուս դերասան, Վենսան Պերեսը, շվեյցարացի դերասան, Լինդա Եվանգելիստան, ցակմով իտալացի կանադացի մոդել։ Եվ շպտում եմ կրկաված լավ լինի քեզ և ինձ Զարմանում եմ, թե ինչպես հին օրերը չես հիշում Քեզ նվիրած, պարգևած, նվիրած, պարգևած Դու իմ սերը չես հիշում Ինչ ցանկացար արեցի, ինձ մոռացա dem spasse Han och lais mi vargani Anen taden spasse Han och lais mi vargani Togai sol lavlini Ura hudjum toglini Al boxkan kız kenslini Hanun, hanun ais mi vargani սիրելուն գնդիրներ կարծիքի հունիսի 10-ի թողարկումն ավարտվեց այն վարեց Տաթևիկ Գասպարյանը կհանդիպենք վաղը նույն ժամին